Behatzieun mila euro, irurogoi metroka jatuko apartamendu bat. Hori ez da Parisen baizik eta doni baina loitzuneko itxas bazterrean, gara jauetan etxe salmentak jauzi egiten du, galdu diren hilabeteak ahapatzen dituzte bezeroek hori dio hasteko Vincent Poulouk, FNIM irurogoita laueko co-presidenta da. Suite au déconfinement, il y a eu euh, effectivement, hein, les mois, une accélération des ventes. Et cette accélération des ventes est venue compenser des ventes qui ne se sont pas faites

un pouvoir d'achat supérieur aux locaux qui ont des, pour certains un pouvoir d'achat moins important, notamment les jeunes. Il parle Iparraldeko garapen kontseilua consciente da bi etxialdiek ez dutela egoera hobetuko, alak dituztenek hiri handietatik ies egin nahi baitute, Thierry Buret garapen kontseiluko kidea da. On voit bien que des populations euh, préfèrent vivre en province qu'à Paris. Des cadres, euh, des professions de libérales, ce phénomène, on peut le penser, existe au Pays Basque en ce moment. Orduan, zer egin merkatu pribatu horren kontrolatzeko, gauza gutxi egeran, eta tokiko eragileak argi dute etxe bizitzaren arazoa prekaritate gehiagoren eragile dela. Le logement est prioritaire, le logement est premier. Si vous voulez euh, résoudre le problème des SDF dans la rue, c'est le logement d'abord. Si on veut que les jeunes restent euh, au pays, puissent travailler, euh, logement là aussi. Ekin berda urtero kanpotik etorri irumila pertsona instalatzen direla Ipar Euskal Herrian.